Aštuntas skirsnis. Jie nori ne mano dokumentus pavokti, pagalvojo Montekristas, bet mane nužudyti. Tai ne vagys, o žmogžudžiai. Neturiu jokio noro, kad policijos prefektas kištųsi į mano asmeninius reikalus. Iš tikrųjų, aš pakankamai turtingas ir nėra reikalo eikvoti prefektūros biudžetą. Grafas pasišaukė Batisteną, kuris atnešęs laišką buvo išėjęs iš kambario. Tuč to jau grįžkite į Paryžių, įsakė jis, ir atvežkite visus kitus tarnus. Man jie reikalingi čia, Otejyje. Tai namuose nieko neliks, ponas grafė, paklausė Batistenas. Liks vartininkas. Teikitės atkreipti dėmesį, kad jo namelis stovi atokiai nuo rūmų. Tai kas? Gali viską išvokti, o jis nieko negirdės? Kas gali išvokti? Vagys. Jūs asilas, gerbiamasis. Verčiau tegul vagys viską išvagė, negu kad prireikus nebūna tarnų. Batistenas nusilenkė. Girdite, pakartojo grafas, atsiveškite čia visus, bet name viskas tegul lieka kaip paprastai, tik uždarykite pirmo aukšto langinės. O antro? Juk jūs žinote, argi jos kada uždaromos? Eikite. Grafas liepė pasakyti, kad pietaus namie vienas jam patarnaus Ali. Jis pavalgė kaip visuomet ramiai ir saikingai, o po pietų, mostelėjęs Ali sekti paskui, išėjo pro šoninius vartelius, tarsi vaikštinėdamas, perėjo Bolonės mišką, slapčia pasuko Paryžiaus keliu ir temstant atsidūrė prieš savo namus Elizėjaus laukuose. Name buvo visiškai tamsu, tik menka žiburėlis pinksėjo vartininko trobelėje, kuris stovėjo, kaip teisingai sakė Batistenas, už kokių 40 žingsnių nuo namų. Montekristas atsišliejo į medį ir retai apsirinkančiomis akimis apmetė dvigubą alėją. Apžiūrėjo ir gretimas gatves, norėdamas pamatyti, ar niekas jo netyko. Po valandėlis jis įsitikino, kad niekas jo neseka. Tuomet su Ali pribėgo prie vartelių, skubiai įsmuko pro juos ir atsirakinęs tarnų duris nuėjo į miegamąjį, nepraskleidęs ir net nepajudinęs nei vienos užuolaidos. Vartininkui ir į galvą netėjo, kad į namą, kurį manė esant tuščia, grįžo šeimininkas. Miegamajame grafas davė Ali ženklą sustoti, o pats įėjo į tualeto kambarį ir apžiūrėjo jį. Viskas buvo kaip paprastai. Rašomasis stalas stovėjo savo vietoje, jo stalčiuje kyšojo raktas. Pūrą kartų pasukęs, jis ištraukė raktą, priejo prie durų, nuėmė velkiai savarą ir grįžo į miegamąjį. Tuo tarpu Ali padėjo ant stalo grafui reikalingus ginklus – trumpą karabiną ir porą dvivamžių pistoletų, iš kurių jis pataikydavo taip pat tiksliai, kaip ir iš šaudyklinių pistoletų. Taip apsiginklavęs, grafas laikė savo rankose penkių žmonių gyvybės. Buvo apie pusė dešimtos. Grafas ir Ali paskubomis suvalgė po gabalėlį duonos ir išgėrė po stiklinę ispaniško vyno. Paskui Montekristas paspaudė spiruoklę ir viena sienos dalis pasislinko. Dabar galėjai matyti, kas darosi kitame kambaryje. Jam po ranka buvo padėti abu pistoletai ir karabinas, o Ali stovėjo šalia, nusitvėręs vieną iš tų arabiškų kirvukų, kurių forma nepakito nuo kryžiaus karų. Pro miegamojo langą, kaip ir tualeto kambario langai išeinantį į Elizėjaus laukus, grafas matė gatvę. Tai praslinko dvi valandos. Buvo visiškai tamsu, tačiau Ali dėl įgimto akilumo, o grafas dėl tokios pat įgytos savybės matė tamsoje net menkiausią kiemo medžių šakų lingavimą. Žiburėlis vartininko trobelėje seniai jau buvo užgesęs. Galėjai spėti, kad bus puolama, jei tik puolimas iš tikrųjų buvo ruošiamas, per pirmo aukšto laiptus, o ne per langą. Montekristas galvojo, kad piktadariai kėsinsis į jo gyvybę, o ne į pinigus. Taigi jie puls jo miegamąjį ir puls arba per šoninius laiptus, arba per tualeto kambario langą. Jis pastatė Alį prie durų į laiptus, o pats ir toliau stebėjo tualeto kambarį. Invalidų bokšto laikrodis išmušė 15 minučių 12. Vakarų vėjas, pučiantis dreignais gūsiais, atnešė duslų trijų dūžių gaudėsi. Nutilus paskutiniam dūžiui, grafas išgirdo tylų krebždėsį tualeto kambario pusėje. Po to kažkas sukrepždėjo antrą ir trečią kartą, kai trakštelėjimas pasigirdo ketvirtą kartą, grafas liovėsi abejojas. Tvirta įgudusi ranka iš keturių pusių deimantų rėžį stiklą. Grafo širdis sudungsėjo smarkiau. Kad ir kaip žmonės būtų užgrūdinti visokių įvykių, kad ir kaip būtų pasiruošę sutikti grėsinti pavojų, Smarkiau plakanti širdis ir šiurpuliukai akivaizdžiai liudyje, koks didžiulis skirtumas tarp vaizduotės ir realybės, tarp sumanimų ir jo vykdymo. Montekristas mostelėjo Aly ir šis supratęs, kad pavojus artinasi iš tualeto kambario pusės, žengė žingsnį prie šeimininkų. Montekristas baisiai nekantravo sužinoti, kas jo priešai ir kiek jų. Langas, kurį kažkas rėžė deimantų, buvo kaip tik prieš angą, pro kurią grafas žiūrėjo į tualeto kambarį. Todėl jo akys įsmigo į tą langą. Jis pamatė, kad nakties tamsoje sujuodavo dar tamsesnis šešėlis, paskui vienas iš stiklų pasidarė visai nepermatomas, tarsi iš lauko pusės, prie jų kas būtų prilipinės popierių. Po to stiklas trakštelėjo, bet neiškrito. Pro atsiradusią angą pralindo ranka ir ėmė graibytis kablių. Dar po akimirkos langas atsidarė ir pro jį įlindo žmogus. Jis buvo vienas. Na ir drasus nenaudėlis, sušnipždėjo grafas. Tuo metu grafas pajuto, kad Ali švelniai palitė jam petį. Jis atsigrėžė. Ali pro miegamojo langą parodė į gatvę. Montekristas žengė trejata žingsnių lango link, nes žinojo, koks nuostabus jo ištikimo tarno regėjimas – Iš tikrųjų jis pamatė, kad nuo vartų pasitraukė žmogus, užsikūrė ant šaligatvio stulpelių ir mėgino įžiūrėti, kas darosi grafų namuose. Taip tarė jis, jie dviese. Vienas laužėsi, o kitas saugo. Grafas davė ženklą Alinę nuleisti akių nuo vyro gatvėje, o pats ėmė stebėti įsibrovilį. Stiglų raižytojas jau buvo kambaryje ir ištiesęs rankas atsargiai slinko pirmin. Pagaliau jis matyt susivokė aplinkoje – Iš tualeto kambario buvo dvejus durys ir abejas jis užšovė velkiamis. Kai vagis prisertino prie miegamojo durų, Montekristas pamanė, kad jis rengėsi įeiti ir pasiruošė šauti iš vieno pistoletų. Bet išgirdo tik provarinius įtvarus lenkančius velkiais garsą. Tai buvo padaryta iš atsargumo. Naktinis svečias, nežinodamas, kad grafas nuėmė savarą, dabar pasijuto kaip namie ir visiškai ramiai ėmėsi darbo. Įsilaužėlis iš talpius kišeniais pamažu įsitraukė kažkokį daiktą, padėjau jį ant mažų staliuko, paskui nuėjo tiesiai prie rašomojo stalo, apčiupinėjau spyną ir pamatė, kad raktų joje dėja nėra. Bet vagis buvo atsargus, viską numatantis žmogus. Grafas netrukus išgirdo geležies žvangčiojimą, taip žvanga judinamas raktų ryšulys, kurį atsineša šaltkalviai, kai juos kas pakviečia atrakinti sugedusią durų spyną. Vagys praminė tą ryšulį lakštingalą, tikriausiai dėl to, kad jiems malonu klausytis naktį spynoje girgždančių raktų giesmės. Čia tik paprasčiausias vagis nusivylęs sumurmėjo grafas. Bet tamsoje įsibrovėliai sunku buvo rasti reikiamą įrankį. Tada jis pasitelkė pagalbą daiktą, kurį buvo pasidėjęs ant staliuko. Vagis paspaudė spiroklėlę ir tučto jau blausi šviesa auksinių atspindžių nušvietė jo rankas ir veidą. Mat kaip, staiga tyliai šūktelėjo Montekristas ir nustebęs žengė žingsnį atgal. Betgi čia? Ali pakėlė kirvoką. Nejudėk, šnipštelėjo ją Montekristas, padėk kirvį, ginklų mums nereikės. Paskui jis pridūrė keletą žodžių dar tyliau, nes kad ir labai tyliai riktelėjo nustebęs grafas. Įsivrovelis krūptelėjo ir dabar stovėjo antikinio tekintojo pozą. Grafas kažką pakuždėjo Ali ir šis pirštų galais nuėjo prie sienos, nukabino prie lovos kabantį juodą drabužį ir trikampę skrybelę. Montekristas greit nusivilko surdutą, liemenę ir marškinius. Pro sienos plyšį sklindančioje šviesoje ant grafo krūtiniais buvo matyti ploni lankstus šarviniai marškiniai, kokių Prancūzijoje, kur jau nebijoma durklų, niekas nebenešioja po Liudviko 16, kuris bijojo peilių smūgių į krūtinę ir padėjo galvą po kirviu. Ant tų šarvų grafas to jau apsivilko ilgą sutaną, o plaukus paslėpė po peruku su tonzūra. Ant peruko užsidėjęs trikampę skrybelę grafas pasidarė kaip tikras abatas. Tuo tarpu įsilaužėlis, daugiau nebegirdėdamas nei garso įsitėsi, ir kol Montekristas persirenginėjo, priejo tiesiai prie rašomojo stalo, kurio užvektas jau ėmė braškyti nuo jo lakštingalos. Gerai, gerai, valandėlę tu dar pasikrapštysi, sušnipždėjo grafas, matyt pasikliaudamas kokią nors užrakto paslaptimi, nežinoma gudriajam įsilaužėliui. Jis priejo prie lango. Žmogus, kurį jis matė ant stulpelių, dabar vaikštinėjo gatve. Bet keista, užuot domėjęsis praeiviais, kurie galėjo užklysti iš Elizėjaus laukų alėjos ar iš Sent Honorė priemeščių, jis matyt domėjosi tik tuo, kas dėjosi grafo name ir visaip stengiasi įžiūrėti, kas vyksta tualeto kambaryje. Staiga Montekristas pliaukštelėjo savo per kaktą, o jo lūpus išmeistelėjo tylį šypseną. Priejas prie Ali jis sušnipždėjo. Būk čia, pasislėpęs tamsoje, ir neik ten, nors ir labai didelį triukšmą išgirstum, nors ir kažin kas ten dėtusi. Nesirodyk, kol nepašauksiu tavęs vardu. Ali linktelėjo galvą. Tada Montekristas išsijėmė iš spintos uždegtą žvakę ir kai vagis buvo itin įknibęs į užraktą, tyliai atidarė duris, tenkdamasis laikyti žvakę taip, kad šviesa kristų jam ant veido. Durys atidarė tyliai ir vagis nieko neišgirdo. Tačiau didžiausiam jo nustebimui kambarys taiga nušvito. Jis atsigrėžė. Labas vakaras, brangus ponė kadrusai, tarė Montekristas. Ką jūs čia veikėte tokiu vėlyvų metu? Abatas Buzonis, sušuko kadrusas. Nesuprasdamas, kaip tas keistas ateivis atsirado prieš jį, jis juk buvo užšovęs abiejas duris, kadrusas išmetė visrakčius ir stovėjo nusteiręs it stabo ištiktas. Grafas atsistojo tarp kadruso ir lango, šitaip užkirsdamas išsigandusiam vagiai vienintelį kelią įsmukti. Abatas Buzonis, pakartojo kadrusas apstulbusiomis akimis poksodamas į grafą. Tai pabatas buzonis, tarė Montekristas. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs mane pažinote, brangus ponė kadrusai. Tai rodo, jog jūsų gera atmintis, nes jei neklystu, jau be maž dešimt metų, kaip mudu nesimatėme. Tas ramumas, ironija, valdingas tonas taip išgazdino kadrusą, kad jam įmis vaikti galva. Abatas, abatas, murmėjo jis, gniaužydamas kumščius ir kalendamas dantimis. Vadinasi, nusprendėme apvokti grafą Montekristą, paklausė tariamasis abatas. Ponas abatė, sušnipdėjo kadrusas, mėgindamas prislinkti prie langų, kurį be pasigailėjimo buvo užstojęs grafas. Ponas abatė, aš nežinau, patikėkite, prisiekiu jums. Išpjautas stiklas, kalbėjo toliau grafas, pridengtas žibintas, visrakčių ryšulys, baigiamas laužti stalčius. Viskas aišku kad rusas smaugi kaklaraištis. Jis beviltiškai dairėsi kampą, kur galėtų pasislėpti, arba skylės, pro kurią galėtų įsmukti. Matau, jūs vis toks pat, ponas žudikė, tari grafas. Ponas abatė, kadangi jūs žinote viską, tai turite žinoti, jog tai ne aš, o karkonti. Šitai ir teismas pripažino, nes mane tik išsiuntė į galeras. Argi jūs jau atbuvote savo laiką, kad randu jūs dirbant į darbą – už kurį vėl ten pateksite. Ne, pona Sabatė, vienas žmogus mane išvadavo. Tas žmogus padarė visuomenį nepaprastą paslaugą. Bet aš buvau žadėjęs, tarė kadrusas. Tai jūs pabėgote iš katurgos, pertraukė jį Montekristas. Deja taip, atsakė persigantęs kadrusas. Recidyvas be lengvinančių aplinkybių, jei neklystu, už tai vedama į grevo aikštę. Jo blogiau, jo blogiau po velnių, kaip sako mano tėvinėje pasauliečiai pono sabatę, nesispyriau pagundai. Visi nusikaltėliai taip sako. Skurdas. Liaukitės, niekinamai pertraukė jį buzonis. Skurdas gali priversti prašyti išmaldos, pavokti kepaliuką duonus iš kepyklos, bet nebrautis į tuščius namus ir laužti stalčių. Kai juvelyras Joanesas atskaitė jums 45 tūkstančius frankų už deimantą, kurį jums buvau davęs, ir kai jūs nužudėte jį norėdamas pasiglemšti ir deimantą ir pinigus – Ar ir tada skurdas privertė jūs tai padaryti? Atleiskite, ponas Abate, tarė kadrusas. Vieną kartą jūs jau išgelbėjote mane. Išgelbėkite ir antrą. Neturiu didelio noro pakartoti šitokį bandymą. Ar jūs čia vienas, ponas Abate? Paklausė kadrusas lyg maldai sudėjęs rankas. Gal čia kur pasislėpę žandarai tyko mane suimti? Visai vienas, tarė Abatas ir jeigu jūs man viską prisipažinsite, aš pasiruošęs jūsų pasigailėti, net rizikuodamas, kad mano minkšta širdiškumas gali užtraukti naujų nelaimių. Ponas Abatė sušuko kadrusas, vėl sudėdamas rankas ir žengdamas prie Montekristo, jūs mano gelbėtojas. Sakote, kad jūs kažkas išvadavo iš katrugos. Tikra teisybė. Kadrusų žodis ponas Abatė. Kas? Vienas anglas. Kuo jis vardu? Lordas Vilmoras. Aš jį pažįstu ir sužinosiu, ar jūs nemeluojate. Kaip dievą myliu, ponas Abate. Tai tas anglas jūs globojo? Ne mane, bet jauną korsikietį, su kuriuo buvome sukaustyti vieną grandinę. Kuo vardu tas jaunas korsikietis? Benedetas. Čia tik vardas. Pavardės jis neturėjo, nes buvo pamestinukas. Ar tas jaunuolis pabėgo draugė su jumis? Pabėgo. Kaip? Mes dirbome Sen Mandryje, netoli Tulono. Jūs žinote, Senmandryje, žinau. Tai štai pogulio valandą nuo 12 iki 1. Ką turgininkai poguliauja? Ir gailėkis žmogus tų dikaduonių, tarė abadas. O kaipgi, atsakė kadrusas, juk negalima visą laiką dirbti žmogus nešuo, šūnų laimiai, tarė Montekristas. Kol kiti miegojo, mudu paėjome į šalį, nusibrūžinome grandinės dildę, kurią mums buvo davęs tas anglas ir nuplaukime savo. O kas ištiko Benedetą? Nežinau. Turite žinoti. Ne, tikrai nežinau. Mes persiskirime hijere. Norėdamas, kad jo žodžiai būtų įtikinamesni, kadrusas dar žingsnį žengė prie abato, kuris tebe stovėjo toje pačioje vietoje, vis toks pataramus įsmeigęs į kadrusą tyrinti žvilgsnį. Meluojate, valdingai tari buzonis. Ponas abate, meluojate, ta žmogus tebėra jūsų bičiulis, o gal ir seibras. Ponas abate, Iš ko jūs gyvenote nuo to laiko, kai pabėgote iš Tolono? Atsakykite. Verčiausi kaip įmanydamas. Meluojate. Dar valdingiau trečią kartą tarė abatas. Kadrusas įsigandęs pažvelgė į grafą. Jūs gyvenote iš pinigų, kuriuos jisai jums duodavo, toliau kalbėjo šis. Taip, teisybė, prisipažino Kadrusas. Benedetas pasidarė didelių ponų sūnumi. Kaip jis gali būti didelių ponų sūnus? Pavainikis sūnus. O kuo tas didikas vardu? Grafas Montekristas. Tas pats, pas kurį mudu dabar esame. Benedetas grafo sūnus, dabar jau nustebo Montekristas. Po velnių bent taip atrodo. Grafas rado jam tariamą tėvą, duoda po 4 tūkstančius frankų per mėnesį, užrašė testamente 500 tūkstančių frankų. Mat kaip, nustebo tariamas abatas, pradėjo suprasti, kur šuo pakastas. O kokia dabar to vyruko pavardė? Andrija Kavalkantis. Tai tas pats jaunikaitis, kurį mano draugas Montekristas priiminėja savo namuose, kuris ruošiasi vesti panelę Danglar. Tas pats. O jūs tai pakenčiate nelaimingasis? Tylite žinodamas apie jo gyvenimą ir jo gėdos dėmę? Kodėl turėčiau kliudyti draugui, paklausė kadrusas. Teisybė, čia jau aš turiu įspėti poną Danglarą. Nedarykite to, ponas abate. Kodėl? Todėl, kad atimsite iš mudviejų duonos kasnį. Manai, aš pasidarysiu jūsų suktybių sėbrų, jūsų nusikaltimų bendrininku, kad užtikrinčiau dviem niekšams duonos kasnį. Ponas abate, ėmė maldauti kadrusas ir žengė dar žingsnį prie jo. Aš viską pasakysiu. Kam? Ponui Danglarui. Po šimts velnių. Sušuko kadrusas, išsitraukė peilį ir smogė grafų į krūtinę. Tu nieko nepasakysi, abate. Didžiausiam kadrusų nustebimui peilis neįsmigo krūtinin, bet atšoko nuo jos. Grafas kairė ranka nutvėrė žmogžudžių už riešo ir suspaudė taip smarkiai, kad peilis iškrito iš pastirusių pirštų ir kadrusas suriko iš skausmo. Bet grafas, nepaisydamas riksmo, suko riešą tol, kol plėšikas persikreipęs iš pradžių suklupo, o paskui kniūpšės nuvirto žemėn. Grafas primynė koją jam galvą ir tarė. Tau reikėtų sutriuškinti makaulę, niekšė. Pasigailėkite, pasigailėkite, sušuko kadrusas. Grafas nukėlė koją. Stok, tarė jis. Kadrusas atsistojo. Na ir replis jūsų ponas abate, nusistebėjo kadrusas, trindamasis nutirpusią ranką. Na ir jėga. Tylėk. Dievas duoda man jėgos sutramdyti tokį kraujo ištroškusį žvėrį kaip tu – Aš elgiuosi, kaip Dievas liepia, įsidėmėk tai niekšė, ir gailiu tavęs tik tam, kad įvykdyčiau Dievo valią. Ak, atsiduso kadrusas, po truputį peikėdamasis. Imk plunksną ir popierių ir rašyk, ką padiktuosiu. Aš nemoku rašyti, pona Sabatė. Meluoji, imk plunksną ir rašyk. Kadrusas, stipresniųjų priverstas, atsisėdo ir parašė. Pone, žmogus, kurį jūs priiminėjate savo namuose ir už kurio ketinate išleisti dukterį, yra buvęs kalinys, su manimi pabėgęs iš Tulono katurgus. Jis buvo pažymėtas 59 numeriu, o aš 58. -uoju. Jis buvo vardu Benedetas, o pavardais nežino, nes niekada nepažinojo savo tėvų. Pasirašyk, įsakė grafas. Jūs norite mane pražudyti? Jei norėčiau tave pražudyti, kvaily, tai nutempčiau į artimiausią policijos būstinę, Be to, kai tas laiškas bus įteiktas adresatui, tau turbūt jau nebus ko bijoti. Rašykis. Kad rusas pasirašė. Adresas. Ponui baronui Danglarui, bankininkui Šose Danteno gatvėje. Kad rusas užrašė adresą. Abatas paėmė raštelį. Dabar eik savo. Per kur? Per kur atėjai? Norite, kad lipčiau per tą patį langą? Juk įlipai per jį. Jūs kažką sumanėte prieš mane, ponas Abate. Vaily, ką aš galiu sumanyti. Kodėl jums neišleidus manęs pro vartus? O kuriam galu žadinti vartininką? Ponas Abatė, pasakykite, kad nenorite mano mirties. Aš noriu to, ko nori Dievas. Bet prisiekite, kad nesmoksite man, kol lipsiu žemyn. Tu paikšas ir bailys. Ką jūs man darote? Šito tavęs reikia klausti. Bandžiau padaryti tave laimingų žmogum, o tu pavirtai žmogžudžiu ponas Abatė ėmė maldauti, kad rusas, pamėginkite paskutinį kartą. Gerai, sutiko grafas, tu žinai, kad aš visuomet tesiu savo žodį. Taip, atsakė kadrusas. Jei grįši namo gyvas ir sveikas, kogi man bijoti be jūsų? Jei grįši namo gyvas ir sveikas, palik Paryžių, palik Prancūziją. Kad ir kur būtum, jei tik gyvensi padoriai, gausi iš manęs nedidelę pensiją. Jei grįši sveikas ir gyvas, tai, tai, paklausė drebėdamas kadrusas, tai žinosiu, kad Dievas tau atleido, todėl ir aš atleisiu. Krikščionių garbiai žodis, jūs mane mirtinai gazdinate, sumurmėjo kadrusas traukdamasis. Dabar eik, tari grafas rodydamas kadrusui langą. Kadrusas, dar ne visiškai nuramintas grafų pažadu, apžergė langą ir pastatė koją ant kopečių. Bet ir vėl sudrebėjęs taptelėjo. Dabar lipk, tarė abatas, susikryžiavęs ant krūtiniais rankas kad rusas pagaliau suprato, kad abatas neketina jo pulti ir ėmė lipti. Tada grafas su žvake rankoje priejo prie langų. Dabar iš Elizėjaus laukų aiškiai buvo matyti, kaip žmogus lipa nuo langų kopiečiumis, o kitas jam šviečia. Ką jūs darote, ponas abatė, įsigando kad rusas, o jeigu patrulis? Ir užputė į žvakę. Paskui vėl ėmė lipti ir visiškai nusiramino tik pajutęs po kojomis žemę. Montekristas grįžo į miegamąjį, Greit permetė akimis sodą ir gatvį ir pirmiausiai pamatė jau nulipusį kadrusą, kuris perėjo per visą sodą ir pastatė kopečias prie tvoros kitame gale, matyt norėdamas išlipti netoje vietoje, kur buvo įlipęs. Žvilgtelėjęs į gatvę, Montekristas pastebėjo, kaip antrasis vyras nubėgo patvariu ir pasislėpė už kampo, netoli kurio turėjo pasirodyti kadrusas kad rusas pamažu užlipo kopėčiomis ir atsistojęs ant paskutiniais pakopus iškišo galvą virš tvoros stogelių, norėdamas įsitikinti, ar gatvėje tikrai nieko nėra. Gatvėje nebuvo matyti nei gyvaus dvasios, nebuvo girdėti nei mažiausio šlamesio. Invalidų bokšte išmušė pirmą valandą. Tada, kad rusas apžergi tvorą, užsitraukė kopėčias, perkelė jas į gatvės pusę ir ėmė lipti arba geriau pasakius, čiuošti išilginėmis kartimis taip vikriai, kad to jau buvo matyti, jog tatai jam nenaujiena. Taip slyzdamas jis jau negalėjo sustoti, nors pusiaukelėje ir pastebėjo, kad iš tamsaus jį puola kažkoks žmogus, nors jau pastatęs koją ant žemės ir pamatė, kad užpuolikas užsimojo ant jo ranką, bet nespėjo apsiginti, nes žudikas su tokiu įniršiu smogė jam į nugarą, jog jis paleido kopečias ir suriko gelbėkit. To jau pat gavo antrą smūgį į šoną ir pargriuvo. Žudo, suriko jis. Užpuolikas įsigybo jam į plaukus ir dūrė trečią kartą krūtinėn. Kad rusas norėjo vėl surikti, bet įstengi tik suvaitoti. Iš visų trijų žaizdų upeliais pliūptelėjo kraujas. Žudikas pamatęs, kad auka nebešaukia, kilstelėjo galvą už plaukų, kad ruso akys buvo užmerktus, burna perkreipta. Žudikas pamanė, kad jis miręs, paleido galvą ir dingo kad rusas pajutęs, kad jis nutolo, atsirimi alkūnę pasikėlė ir iš paskutinių jėgų dusliai suriko. Nužudė, mirštų, gelbėkit, ponas abatė, gelbėkit. Tas kraupus šauksmas perskrudė nakties tamsą. Atsidarė mažųjų laiptelių durys, paskui saudo varteliai ir nešiniai žibintais atbėgo Ali su savo ponu. Dešimtas skyrius. Dievo ranka kad rusas gailių balsu tebe šaukė. Ponas abate, gelbėkite, gelbėkite. Kas atsitiko, paklausė Montekristas. Gelbėkite, kartoju, kad rusas, mane nužudė. Ateiname, pakentėkite. Ak, baigta, per vėlų, jūs tik pažiūrėkite, kaip aš mirštu. Šitokie dūriai, šitie kraujo. Ir jis apalpo. Ali su šeimininku pakėlė sužeistąjį ir įnešė į kambarį. Čia Montekristas liepė Ali jį nuvilkti ir pamatė tris baisę žaizdas. Dieve mano, tari grafas. Kartais tu neskubi atsiųsti keršto, bet tada jis nusileidžia iš dangaus dar rūstesnis. Ali pažvelgė šeimininką, tarsi klausdamas, ką toliau daryti. Važiuok į Sent Honorė priemestį pas karališkai prokurorą poną de Vilforą ir atgabenk jį čia. Prikelk vartininką ir nusiųsk jį gydytojo. Ali paklausė ir paliko tariamą abatą vieną su kadrusu, vis dar gulinčiu be sąmonės. Kai nelaimingasis pagaliau atsimerkė, grafas sėdėjo už kelių žingsnių ir žiūrėjo į jį suniūrę užuojautą, o jo lūpus judėjo tarsi šnipždėdamos maldą. Daktarą, daktarą, suvaitojo kadrusas. Jau išėjau pakviesti, atsakė abatas. Žinau, kad jis nepadės, negražins man gyvybės, bet gal sustiprins mano jėgas ir aš spėsiu duoti parodymus. Apie ką? Apie savo žudiką. Tai jūs jį pažįstate. Ir nulupta pažinčiau, tai Benedetas. Tas jaunasis korsikietis. Taip, jūsų draugas. Taip, jis man nubraižė grafų namų planą, matyti tikėdamasis, kad aš nužudysiu grafą ir jis gaus palikimą. Arba jei grafas mane nužudys, tai jis manime atsikratys. O paskui patiko jo gatvėje ir subadė. Aš nusimčiau ne tik gydytojo, bet ir karališkųjų prokurorų. Jis pavėluos, suimanavo kadrusas, jaučiu, kad kraujas baigė bėgti. Palaukite, tarė Montekristas. Jis išėjo ir netrukus grįžo su buteliuku rankose. Baisios sustingusios mirštančiojo akys grafų išėjus nei valandėlė nenukrypo nuo durų, pro kurias, kad rusas tai instinktyviai jautė, turėjo ateiti pagalbą. Greičiau, ponas Abate, greičiau, kalbėjo jis, aš vėl netenku sąmonys. Montekristas priejo ir pro pamėlusią sužeistojo lūpas įlašino iš buteliuko tris ar keturis lašus skyščių kad rusas giliai atsiduso. Dar, dar, tarė jis, jūs man gražinote gyvybę. Dar du lašai ir jūsų nebūtų, atsakė abatas. Kodėl niekas neteina? Noriu duoti parodymus apie tą niekšą. Jei norite, aš užrašysiu jūsų parodymus, jūs tik pasirašysite. Taip, taip, sutiko kadrusas ir jo akį sublizgo nuo minties apie pomirtinį kerštą. Mane nužudė korsikietis Benedetas, su kuriuo kartu kalėjome katurgoje Tulone – Jų numeris ten buvo 59. Greičiau, greičiau paragino kadrusas, kitaip nespėsiu pasirašyti. Montekristas įspraudė plunksną kadrusų į pirštus ir jis, sukaupęs paskutinės jėgas, pasirašė ir vėl susmuko. Kitką jūs papasakokite poną Sabatę, tarė kadrusas. Pasakykite, kad jis pasivadino Andrija Kavalkančių, kad gyvena princų viešbutėje, kad dievulį mirštų. Ir kadrusas vėl apalpo. Abatas davė jam pauostyti iš buteliuko ir sužeistasis vėl atsimerkė. Keršto troškimas nebuvo palikęs jo ir apalpusio. Jūs viską papasakosite, tiesa, ponas Abatė? Taip, visa tai ir dar daugą. Ką dar? Pasakysiu, kad greičiausiai jis davė jums šitų namų planą, vildamasis, jog grafas nušaus jūs. Pasakysiu, kad jis perspėjo grafą laišku, pasakysiu, kad aš gavau tą laišką, nes grafas buvo išvykęs ir jūsų laukiau. Ir jam nukirs galvą, pasiteiravo kadrusas. Nukirs, jūs prižadate? Aš mirštu su ta viltimi. Ji man palengvina mirtį. Pasakysiu, toliau kalbėjo grafas, kad jis atsekė jūs, kad visą laiką tykojo jūsų, o kai pamatė išlipantį pro langą, nubėgo už kampų ir pasislėpė. Jūs visą tai matėte? Atsiminkite mano žodžius. Jei grįši namų gyvas ir sveikas, tai žinausiu, kad Dievas tau atleido, todėl ir aš atleisiu. Ir jūs manęs neperspėjote? Sušuko kadrusas, mėgindamas pasikelti ant alkūnių. Žinojote, kad mane išėjusi nužudys ir neperspėjote? Neperspėjo, nes Benedeto ranka vykdė dievo teisingumą, o prieštarauti apvaizdos valiai šventvagystį. Dievo teisingumas, nekalbėkite man apie jį, poną Sabatę, jūs geriau žinote, kad jeigu būtų tas teisingumas, tai kai kurie žmonės būtų nubausti, o jie ramiai tebe gyvena. Kantrybės tarė abatas tokiu balsu, kad mirštantysis sudrebėjo kantrybės. Be to, toliau kalbėjo abatas, Dievas galestingas visiems, jis ir tavęs buvo pasigailėjęs. Visų pirma, jis tėvas, o jau paskui teisėjas. Ar jūs tikite į Dievą, paklausė kadrusas. Jeigu iki šiol būčiau netikėjęs, tarė Montekristas, tai įtikėčiau dabar žiūrėdamas į tave. Kadrusas pakėlė dangų pastirusius kumščius. Klausyk, prabilo abatas ištiesęs virš sužeistojo ranką, tarsi liepdamas jam tikėti. Štai ką tau gero padarė Dievas, kurio tu nenori pripažinti savo mirties valandą. Jis tau davė sveikatus, jėgų, pelningą darbą, net draugų. Žodžiu, tokį gyvenimą, kokio gali traukšti kiekvienas ramiaus sąžiniais ir natūralių polinkių žmogus. O ką tu padarei, užuot pasinaudojęs šiomis dovanomis – kurias viešpats retai kam taip nešikšteidamas teikia. Tu nugrimzdai į tinginystę, į girtavimą ir girtas išdavėjai vieną iš savo geriausių draugų. Gelbėkite, sušuko kadrusas, man reikia ne kunigo, o gydytojo. Gal aš dar nemirtinai sužeistas, gal nemirsiu, gal dar galima man padėti. Tu sužeistas mirtinai ir be vaistų, kurių tau įlašinau, jau būtum išleidęs paskutinį atodusį. Taigi klausyk, Keistas jūs kunigas, sušnipždėjo kadrusas, užuot guodęs mirštantį jį, atimate iš jo paskutinę viltį. Klausyk, toliau kalbėjo abatas. Kai tu išdavai savo draugą, Dievas dar nenubaudė tavęs, bet įspėjo. Tu nuskurdai, pažinai alkį. Pusę savo gyvenimo tu vien pavydėjai kitiems ir ne piršto nepajudinai, kad pats įsigytum žemiškų jų gerybių. Tu jau tada galvojai apie nusikaltimą teisindamasis prieš save, jog tave riečia vargas. Dievas padarė stebuklą, mano rankomis atsiūsdamas turtą, neapsakomai didelį tokiam plikščiui kaip tu, iki ausų įklimpusiamis skurdą. Bet to turto netikėto, neregėto, negirdėto, kai tik jis atsidūrė tavo rankose, tau jau atrodė per mažą, panorai jį padvigubinti, o kaip žmogžudystė. Tu jį padvigubinai, bet Dievas vėl atimė jį iš tavęs ir pastatė tave prie žmonių teismą. Ne aš pasiteisino kadrusas, ne aš norėjau nudėti žydą, o karkontį. Taip, tarė Montekristas, viešpats būdamas be galo gailestingas nenubaudė tavęs mirtimi, kurios buvai nusipelnęs, bet leido, kad savo žodžiai sugraudintum teisėjus ir jie dovanojo tau gyvybę.